ในการศึกษาธรรมะเนาะในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันบางทีก็ไม่ค่อยเหมือนการศึกษาทางโลกนะคือการศึกษาทางโลก เขาเน้น เรียนเยอะๆ รู้เยอะๆ รู้มาก ๆ นะ 世间上面的学习就会学习很多，要学习的就是说要，嗯，很多很多的那些知识。嗯，ใครมีความรู้มากๆนั้นทางโลกเขาเรียกว่า คนเก่งนะอ่า学习的越多知识就说越那个人越能干ใครมีความคิดเก่งๆความคิดสร้างสรรค์นะเขาก็ว่าเป็นคนเก่งนะ 有呃有时因为他想的很很多很多，很会想想很多，呃，所以就常常是最最能干的，最厉害。อันนั้นเป็นความเป็นความเก่งแบบทางโลกเนาะนนั่那些是在世间上面的，嗯，他是很能干那一方面。แต่การศึกษาธรรมะนะ บางทีไม่จำเป็นต้องรู้มากก็ได้我们来 谁喜欢呢？啊，也也不需要知道了那么多。嗯，บางทีมันมีความสงสัยนะเราก็เที่ยวไปถามคนนั้น ไปเที่ยวคิดหาคำตอบอันเนี้ยมันเราอยากจะรู้มากเกินไปนะ啊，有时候我们有怀疑出来了，我们有怀疑了，我们就想去找人了，问去问这个问那个，这个呢就会。 是想知道嗯เราคิดว่าถ้าเราอยากจะรู้ธรรมะ เราต้องไปอ่านหนังสือ เยอะๆ อ่านพระไตรปิฎกมันถึงจะเข้าใจธรรมะ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ก็ได้我们或者我们想的哎如果我们这样法呢就能够看很多很多的书然后就能够这样法不是这样的แต่ที่จริงนะการศึกษาธรรมะ การปฏิบัติธรรมจริงคือ เป็นการรู้เฉพาะหน้าในปัจจุบันนะ其实呢，来学学习法，来用功修行，啊，他真正的知道了，只是在当下的实相。嗯。แต่ก็มีว่ามันต้องเป็นความเป็นการรู้ที่ถูกต้องและมันถึงจะเข้าใจทำนะ但是呢，呃的掌握到一个 哎，正确的方法，他才能够来到道法。嗯，อย่างสมัยพุทธกาลเนาะพระอานนท์ท่านจาเรื่องราวที่พระเจ้าท่านสอนอะไรต่างๆ ได้เยอะมากนะอย่างที่หลวงพ่อเทียนท่านบอกว่า พระอานนท์ท่านรู้เรื่องพระพุทธเจ้า แต่ยังไม่รู้เรื่องของตัวเองนะ在过去佛陀时代的时候，呃，阿难尊者他

หรือสมัยก่อนส่วนใหญ่คนมาเรียนธรรมะก็เรียนแค่ไม่กี่ครั้งหรอกนะแต่เขาก็เอาเอาการเอาไปปฏิบัติเอาไปศึกษาต่อด้วยตัวเองนะ那个时候他们来用功修行来学习的，其实也听法也不到几次，但是他们去呢是去在自己身心上面去用功。 การที่เราจะทำให้ความรู้มันถูกต้องนะเราต้องทํำยังไงอ่ะอ่า我们要怎么样来做才能够怎么样做自己知来觉知知道的是对的方法是对的สิ่งสำคัญมาก ๆ อย่างหนึ่งนะคือเรียกว่าความซื่อสัตย์ต่อตัวของเราเองนะเอ่อ最重要的是我们要来学习自己 ความซื่อสัตย์คือการที่เราจะเรียกว่าถ้าเรียก เรียกว่าไม่ไม่ดัดจริตนะไม่ดัดจริตคืออะไรไม่รู้เหมือนกันจะแปลว่าไม่ดัดจริตคือไม่ไม่เสแสร้ง ไม่แกล้งทำ เช่น ไม่ต้องแกล้งว่าทำว่าเราจะต้องดีตลอดเวลาอะไรนั้นก็ได้最最重要的就是，我们不要去想着，哎，我一直都是要好的。 就是用功啊，修行觉知，一直要保持觉知下去，应该是这样。คือเราไม่ทำความชั่วเนี่ยก็สมควรแต่ไม่ใช่ว่าเราแกล้งว่าเราเป็นคนดีหรือว่าเราจิตใจดีตลอดเวลาไม่ใช่ไม่ต้องแกล้งทำแบบนั้นนะ是这样的哎，我们不去做错，就是犯过失的是对的，但不要。 去让自己过紧，说：“哎，我一直我的心量都是要上的，都是要上量，没有错，没有错的，没有恶量啊，不要去那样想。”คือไม่ต้องทำว่าพยายามที่จะไม่ให้มันมีกิเลสตลอดเวลาเป็นคนที่ไม่ต้องทำว่าเราไม่มีกิเลสแล้วอะไรนะเราไม่ต้องที่想说哎我一直要做到自己的没有烦恼习气啦哎我没有烦恼习气啦啊不要不需要去那样นะ คือคล้ายๆให้ไม่ต้องไปดัดแปลงจิตใจนะ จิตใจมันเป็นแบบไหน เราก็รู้ทันมันอย่างนั้นนั่นแหละเนะ我们不要去想要去操控哎，这个心是怎么操控这个心，我们让我们的心自然的发生，它是怎么样的就那样知道就好了。คือมันมีความอยากเกิดขึ้นมา เราก็รู้มีความไม่พอใจเกิดขึ้นมา เราก็รู้นะ 啊，有意外升起来了，我们知道；有不满意的心念升起来了，我们也知道。คือมันเป็นความซื่อสัตย์ต่อตัวเราเองเราไม่ไม่ต้องพยายามกบ กบความไม่ดีกบกิเลสไว้ข้างในแต่เราเห็นมันเกิดขึ้นมาเราก็แค่ดูมันเฉยๆนะเ 呃，他我们只是知道他，仅仅知道他就行了。他是怎么样出来的？发生的，这种发生的，我们就跟着知道就行了。อืมทำแบบซื่อๆแบบนี้อะไรนะการปฏิบัติมันจะง่ายมาก แต่ถ้าเราแบบไปเซแซงแกล้งทำเนี่ย การปฏิบัติมันมันจะยุ่งเลย มันไม่เห็นของของจริงนะอ่า你就是很自然的知道就行了那如果说哎 我们要想要去哎，不要这个，不要那样，就是有操控的意愿了，那么就会很就会很累，会很紧。嗯，เนะให้เราเอ่อวางตัววางใจให้เป็นธรรมชาติให้เป็นธรรมดานะอืมอืม要让我们的身心很自然的。嗯。 เราก็เพียงแค่ตามรู้อารมณ์ ตามรู้ความคิด ตามรู้จิตใจของเราบ่อยๆก็พอนะเร只是跟知知道啊，我们的身知道我们的心知道我们的妄量就够了。นะมันอยากจะแสดงอะไรก็ปล่อยมันแสดง แต่เราคล้ายๆ ดูมันแสดงข้างในนะเราไม่ไม่ใช่ว่าทำตามมันนะดูมันแสดงนะ 呃，我们只是去跟着知道就行了，要知道我们的心。ถ้ามันคิดไม่ดีนะแล้วถ้าเราทำตามมัน อันแสงว่าเราก็หลงไปนะ我们只知道我们的心，我们想不好的，我们随去。那如果我们随去的话，那么就迷าพอหลงไปพอรู้สึกตัวอ่ะก็ก็ ก็กลับมาซะกลับมาซะนะอย่าไปตามมันต่อเนี่ยต้อง我们迷把我们我们迷了，跟着妄念去了，อ们呃又重新来开始，重新知道。เนี่ยเราก็ฝึกแบบนี้แหละนะฝึกแบบปล่อยจิตปล่อยใจเป็นธรรมชาติ แต่เราเพียงแค่คอยดูเขาบ่อยๆนะ我们只是这样来训练我们的，让我们的身心自然的发生，然后我们。 หลงไปหมกมุ่นคุ้นคิดกับมันอ่ะรู้ตัวเมื่อไหร่อ่ะก็กลับมาหลงไปทำผิดทำพลาดไป ก็ปล่อยซะนะมันบางทีเราก็อย่าไปย้ำไปโทษตัวเองมากนะก็ปล่อยไปนะ。 我们有什么过失，有什么做错了也没关系，就回来知道就好了，不要去埋怨自己、抱怨自己。เราไปแก้ไขไม่ได้หรอกเนาะอดีตที่มันผ่านไปแล้วนะอ่า因为我们没办法解决已经成为过去的事情了ออย่าไปจดจำอย่าไปอะไรมันมากนะ มันจะเป็นทุกข์เปล่าๆเวลาคิดกลับไปคิดมันจะเป็นทุกข์นะ 像我们跟着妄量走呢，它就是苦，我们不要去过于，哎，过于埋怨自己。แต่บางทีความคิดหรือว่าสิ่งที่เป็นกุศลนะถ้าเราไม่มีสติมันก็หลงเหมือนกันนะต้องระวังบางครั้งมันมีปิติขึ้นมานะ เราก็อยากปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนก็มีนะ有时候有升起来了，我们也有想要欲望，想要诶整天整夜都用功也有。บางครั้งมันมีปัจจธนะเป็นความสุขใจขึ้นมานะ มันก็อยากจะช่วยคนอื่น อยากจะทำประโยชน์เลยทำบุญทำทานเยอะๆนะ当我们 有时候有一个心很好的，就是心态很好啦，有个啊很好的心态的时候，我们就想要去修福报，去帮助别人，想要去做很多很多好事。嗯，บางทีมันมีความรู้อะไรขึ้นมาโอ้เริ่มเข้าใจอะไรพอสมควรแล้วก็เอออยากจะช่วยคนอื่นอยากจะบอกคนอื่นอยากจะสอนคนอื่นแต่有时候我们的

ถ้าเราไม่มีสติคอยกำกับนะ เดี๋ยวพวกเนี้ยนะมันก็จะจืดไป แล้วเราก็เหมือนต้องมาเริ่มปฏิบัติใหม่那如果我们没有决心去看到它的话，我们就会跟着去了。那么你就要重新开始，重新开始来用功修行了。因为跟着这个，以为这是是好的，就跟他走了。 คล้ายๆเหมือน คนถูกรางวัลอะไรสักอย่างหนึ่งนะก็มีเงินเยอะขึ้นมา แล้วก็เลยเพลินใช้เงินอย่างเดียว ไม่หาเงินเพิ่มนะถูกรางวัลไหมทั้งวันถูกเส้นถูกหวยถูกอะไรแล้วมันได้เงินมาอืม就像我们呃有些人他中了呃一些呃中六合彩或者中什么奖都好了，他就得到了很多钱。 มันเป็นความประมาทอย่างหนึ่งคือ มันใช้จนเพลินจนลืม ลืมสร้างความสึกตัวเข้ามากำกับมันอืม他就会忘记了忘记了来培养觉知培养觉性啊那么又得要重新开始นั้นที่จริงการปฏิบัติธรรมจริงก็คืออ รู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้านี่แหละนะ其实用功修行呢，只是在当下知道当下现在当下所升起的实相。ไม่ว่าเฉพาะหน้าตอนนั้นมันจะเป็นกิเลสหรือมันจะเป็นกุศลนะมันก็คือสิ่งที่เราต้องรู้มันในตอนนั้นนะ不管你是在当下升起的是烦恼还是善还是 完满还是福报还是善量，只是知道而已，知道当下现在所升起的。ไอสิ่งที่มันเกิดผ่านไปแล้วนะเราไม่เข้าใจ ก็ไม่จะเป็นต้องไปเข้าใจมันก็ได้นะอืมอืมแต่ถ้าใจตอนนี้มันสงสัยมันอยากจะไปเข้าใจไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านเมื่อกี้นะ่ะ ก็ให้เรารู้ทันเออว่าตอนเนี้ยมันสงสัยนะ那如果我们的心想知道刚才所升起的是什么，我们只知道我们现在心起怀疑，起疑念，知道就好了。รู้ทันว่าใจสงสัยอันนั้นแหละถูกต้องแล้วแต่ถ้าไปคิดเออ อยากจะได้คำตอบจากความสงสัยอันนั้นผิดแล้วนะ看透自己有怀疑的呃，那个 怀疑的妄念就会来，呃，不是而不要去跟着这个怀疑再继续的养育下去。嗯หรืออะไรที่เรายังไม่รู้นะเพื่อนอาจจะรู้ครูบาอาจารย์อาจจะพูดให้เรารู้ไปก่อน แต่เรายังไม่รู้ด้วยตัวเองแล้วเราก็อยากรู้ ก็ให้รู้ทันใจที่มันอยากจะรู้นะ或者我们的心还没知道，还不知道。 但是听到人家哎那些老师、祖师大德的教法以后，在心里面记住了，知道了，就想要知道，起了欲望想知道，我们也要看到自己的心啊，起了欲望想知道。ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เท่าเขาก็ได้ แต่เรารู้ทันตัวเองว่าตอนเนี้ยเออเราอยากรู้เหมือนเขาอันเนี้ยคือปฏิบัติธรรม我们不必要 知道像这个像哎这些法师大德说的那样，呃，我们只知道自己的心现在想知道跟他一样就行了。เนี่ยปฏิบัติธรรมมันที่บอกไม่ต้องรู้มากก็ได้เพราะว่าเราก็แค่รู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยในปัจจุบันแค่นี้พอเลยนะ 这知照在当下现在的当下啊所升起的实相就足够啦。嗯，没่ไม่ต้องพยายามสะสมจดจำนะอะไรมันรู้แล้วต้องพยายามจดจำนะทบทวนมันกลัวมันจะลืมนะไม่ต้องเลยนะี无 หรือเราฟังอะไรเราอ่านอะไรเราไม่เข้าใจนะ ก็ไม่จำเป็นต้องไปกบคิดอะไรให้มันเข้าใจเลยนะ ไม่เข้าใจก็แค่รู้ว่าไม่เข้าใจเนี่ยพอเลยนะ ไม่ต้องพยายามแกล้งว่าเป็นคนฉลาดต้องเข้าใจอะไรก็ได้อืมเนี่ยปฏิบัติธรรมมันตรงๆมันง่ายๆ ที่ปัจจุบันไม่ต้องเสแสร้งแกล้งทำอะไรเลยนะเน用功修行，呃，直截了当，只在当下而已，无来外面 ไม่จำเป็นต้องรู้เยอะๆรู้มากๆเฉลียวฉลาดอะไรเลยนะแต่มันเป็นการแบบรู้แล้วปล่อย รู้แล้ววาง รู้แล้วไม่ยึดรู้แล้วละนะแ นะก็นี่แหละ มันแค่รู้เฉพาะหน้า แล้วก็แล้วก็จบลงทีละขณะนะก็พอแล้วนะ只是这么这么少一点只在当下现在当下所发生的然后就放下一下一次一次的放下ไม่ว่าเราจะรู้กายไม่ว่าเราจะรู้ใจก็ดีนะอ่าก็ บางทีเราก็เลือกไม่ได้หรอกนะ มันจะเกิดอะไรเด่นขึ้นมาเราก็รู้มันอย่างที่มันเป็นนั่นแหละนะ身，心，升起的什么，我们是没得选择的，我们只是知道它当下发生了什么就行了。มันก็แค่เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาให้ใจเขารู้นะ它只是升起来让我们的心知道而已。 แล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปทั้งนั้นแล้วก็เกิดตัวใหม่ขึ้นมา แล้วก็ดับไปอีกนะนะสิ่งที่รู้เนี่ยก็เกิดดับไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ所有一切升起，它都是在呃变化无常之中。ม่แต่ตัวผู้รู้นะตัวรู้เอง มันก็เกิดดับเหมือนกันนะ เราก็อย่าไปพยายามรักษา มันประคองมันให้มันอยู่นานๆ อันนั้นก็ไม่ใช่นะนะง者光者他也是不停在变化之中他也不要去想说我一定要知道知道一直知一直的知道的下去ผู้รู้ก็อยู่ในกฎไตรลักษณ์เหมือนกัน เขาก็เกิดเขาก็ดับเหมือนกันทีละขณะทีละขณะ นะ观者也是是无常的，它升起，然后灭掉，升起，然后灭掉，是在每个当下。嗯，จิตทีละขณะทีละขณะเนี่ยเขาแยกจากกันอยู่แล้วนะเราอย่าไปจับมันยึดอย่าไปผูกกันไว้นะ心它是一次一次的灭掉，它本来就是已经是分开的了。我们不要去，哎、嗯，超不要去想要记住，或者想要去操控它。 จิตที่มีกิเลสก็เป็นดวงหนึ่งจิตที่รู้เท่าทันว่า เมื่อกี้มีกิเลสมันก็ดวงหนึ่ง心升起烦恼，它是一它是一个另一个知道烦恼的，又是另一个心，的心，另一个心。จิตที่มันดีที่จะมันเป็นกุศลมันก็อันหนึ่งจิตที่รู้ทันว่าอ๋อเมื่อกี้มันดีหรือเป็นกุศลมันก็อันหนึ่งนะ心 他想好的，想坏的，呃，是一个；知道这个想好想坏的心，又是另一个。让它自由地分开，自然地分开，不要去把它控制它在一起，操控它。 อดีตก็ปล่อยมันอยู่ที่อดีตนะปัจจุบันก็คือตอนนี้ก็แค่รู้เฉยๆ当下只是在现在而已你只是知道就行了อนาคตก็ยังไม่เกิดขึ้นก็ปล่อยไว้ก่อนนะ แยกส่วนกันก่อนนะ未来还没到就呃就先放下 ให้มันแยกกันอยู่นะแยกกันอยู่ อย่าขีดให้มันเป็นเส้นต่อกันถ้าผมเส้น是เข้าใจไหมขีดเป็นเส้นต่อลากยาวไม่ไม่ต้องนะอยู่ให้เป็นอยู่ใครอยู่มันไม่ไม่ต้องเอาไปเป็นเส้นยาว อดีตปัจจุบันอนาคตไม่ต้องเอายาวแบบนี้ ให้มันอยู่ของมัน อดีตก็อยู่ตรงนี้ ปัจจุบันก็อยู่ตรงนี้อนาคตยังไม่มาก็ยังไม่ต้องไปใส่ใจมันนะทำง่ายๆทำซื่อๆทำตรงๆแบบนี้แหละนะอืม่ 讲讲当当的做，就是这样的，很直截了当的做就行了。นะอาก็ฝากไว้